الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Draga braćo, poštovani džematlije, nastavljamo prošlu temu prošle džume i preprošle džume govorili smo o raznim specifikama tog za nas da kažemo tako izrazimo se paralelnog svijeta džinskog, šeitanskog pa smo završili sa specifikama o tom svijetu i <clears throat> zadnje što smo mogli reći o tih specifika kojima se odlikuje taj svijet je i to da oni ili taj svijet u izvjesnim momentima, izvjesnim situacijama, izvjesnim slučajevima napadaju ljudski rod. <clears throat> Vjerovatno sam kroz sve ove hutbe naveo jedan od hadisa, ako nisam ponavljam ga, ili dio tog hadisa ću ponoviti, u kome je Ebu Sa'id al-Hudri između ostalog kaže <clears throat> na završetku jednog hadisa u kome se pripovjeda <clears throat> šta se desilo sa jednim mladićem koji je došao u kuće, a žena ga čeka van kuće, je sva usplahirena, ne čeka ga u kući kao što je bio običaj, pa on hoće da je ubije sa kopljem koje je nosio, pa ona kaže, pogledaj šta je u kući prvo. Pa kada ulazi u kuću, vidja na svojoj bračnoj postelji veliku nekakvu zmijurinu i ne razmišljajući baca koplje na tu zmiju. Pogađa je i kaže se u hadisu, završava se taj hadis, lem jedri ejuhuma kjane esra'u mevtem min sahibih el hajje emil feta. Pa kaže, ne zna ko je prije umro, ko je prije preselio, da li ta zmija koja je bila pogođena tim kopljem ili sam taj mladić koji je bacio to koplje. Znači, iz ovoga se izvati zaključak da su džini ti koji napadaju ljudski rod i mogu čak da izvrše i smrtnu kaznu. Postoje razni vidovi džinsko-šetanskog djelovanja na čovjeka. Pa da malo kroz kuransko-hadijske tekstove protestirimo i protumačimo tu meselu, Dakle, o istinitosti džinsko-šetanskog djelovanja na ljude ili ljudsku vrstu i liječenje, načini liječenja. <clears throat> Prije svega u Kur'an se kaže i spominje se da postoji mogućnost djelovanja šetanskog i džinskog na čovjeka. <clears throat> Vi znate da je u islamu zabranjena kamata. I to, i to je jedan od teških harama. Pa kada Allah Đelešanu govori o kamati, i govori o zabrani te kamate i govori i prijeti onima koji budu jeli takav i metak, budu jeli i uzimali kamatu nije to u smislu jede samo, nego uopće uzmaju tu kamatu i koriste sa kamatom kaže se da na sudnjim danu neće ustati drugčije nego kao čovjek koga šeitan udari Znači to se tako spominje u Koranu. Alladine yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathuhu ash-shaytanu min al-mas. Kaže oni koji budu jeli kamatu neće ustati na sudnjem danu ili biti proživljeni osim kao onaj koji ustaje i bude proživljen kao da je udaren od strane šeitana, znači kao lud. Pa prema tome ovo je kuranski citat koji nam govori o tome da postoji taj šeitan kodžinski mes ili dodir ili udar koji je u stvari kada ga gledamo mi sa strane vid bolesti da gotovo čovjek koji je udaren tim šetenskim ili rinskim mesom izgleda kao lud. <clears throat> Što se tiče, dakle, kuranskih citata, dovoljno nam je ovaj citat da nam potvrdi istinitost džinsko-šetenskog djelovanja na čovjeka. A sada vidimo par hadisa ili par <coughs> slučajeva koji se prenose od Božih poslanika sallallahu alaihi wa sallam iz kojih nepobitno također izvlačimo delil i dokaz šeitansko-džinskog djelovanja na čovjeka. Pa kaže prenosi se an Nafar ibn Abdirrahman il-A'naq قال حد حدثتني أم أبان بنت الله بن زارع بن عامر العبدي عن أبيها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن له مجنون أو ابن أخت له قال قال جدي فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قلت يا رسول الله إن معي ابنا لي أو ابن أخت لي مجنونا فنسي سدقل لانت فنسلت إذا سر do toga da jedna žena priča da je njezin djed to je e, kraj tog lanca vezuje se za Božijeg poslanika poslije toga kaže da su došli do Božijeg poslanika u Medini pa je djed rekao Božijem poslaniku Božiji poslaniče sa mnom ima sin ili po drugom rivajetu <clears throat> ili ima dijete od moje sestre koje je ludo Etejtu ke bihi feted Allahe azza wa jalele. Kaže, došao sam ti Boži poslanice, pa zamoli Allaha Đalešanu da ga izreči. Kal, i'ti ni bih. Pa Boži poslanik kaže, dobro, dovedite ga. Fentalektu ilaihi vehuve fir rikjab, fe atlaktu an. Pa kaže, <clears throat> vratio sam se onima ostalima sa kojima sam došao i oslobodio sam ga. Dakle, vjerovatno je bio vezan taj, znači bio je vjerovatno, vjerovatno takvim, s takvim ponašanjem kao da je bio lud. والقيت عنه ثياب السفر والبسته ثوبين حسنين واخذت بيده حتى انتهيت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال kaže zatim <coughs> sam skinuo sa njega odjeću putničku odjeću naime putovao u jednoj odjeći pa sam ga kaže obukao u lijepu čistu odjeću uzeo sam ga za ruku i došao sam Božem poslaniku sallallahu alaihi ve sellem pa je rekao idnihi minni vajal zahrahu mimma jelini قال فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه Kaže, pa je Boži poslanik rekao, prikučite mi ga. Okrenite mi njegova leđa. Pa kaže, onda je uzeo s gornje strane odjeće i sa donje strane odjeće. A zatim je, kaže, počeo da ga udara po leđima na takav način, jako i snažno, kaže da smo mi vidjeli E, E, bijelinu ispod pazuha Božeg poslanika koliko je udarao tog bolesnika. Vajakul govoreći uhrub adu vallah. E, govorio je Boži poslanik usto što je tuka ovoga izlazi Boži neprijatelju. Uhrub adu vallah. Izlazi Boži neprijatelju. Fa akbele jenzuru nazare sahih. Lejse bi nazarihil awal. Pa kaže, nakon izvjesnog vremena, kaže, taj, to dijete, kaže, počelo je da gleda normalno. Nije, kaže, bilo više u onom njegovom pogledu onoga priješnjeg, onog ludila i onog. Suma akadehu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bejne jedej fa da'ale fa metaha vajhe. Selem jekun fil vesti ehadun ba'de davati Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ju fabbalu alaihi. Kaže, i onda mu je Boži poslanik primakao ga sebi, okrenuo ga sebi i počeo da dovi i moli Allahu za lešanu, pa mu je potrao po licu i kaže iza toga kaže u čitavoj toj grupi koja je došla nije bilo kaže čovjeka koji je bio bolji i ispravniji od njega Izraži. I samog hadisa, eh, sami hadis se prenosi I kaže se u ocjeni ovoga hadisa i ove koja prenosi hadis od svoga djeda, kaže se da ovaj hadis dobija prolaznu ocjenu, odnosno da se može smatrati hadisom i da je od Bože poslanika sallahu alaihi wa sallam. A iz samog hadisa se da zaključiti da šeitansko djelovanje na čovjeka može biti takvo kao da je čovjek lud, izgleda lud. A u isto vrijeme da se primijetiti i to da se može liječiti kao što liječi o Boži poslanik čak i udaranjem i da se zaključiti i to iz ovoga hadisa iz ove priče ili pripovijesti da je šeitan bio taj koji je bio unutar tijela tog djeteta zaključuje se to iz riječi Božeg poslanika kad kaže uhruč adullallah izlazi neprijatelju Boži izlazi, znači bio je unutra znači izlazi iz nečeg što je unutra U jednom drugom hadisu također ovo navodimo <laughs> kao primjere i delile i dokaze iz kuransko-hadijskih izvora dokaze i delile koji govore o šeitansko-dinskom djelovanju na ljudsku vrstu. Pa u jednom drugom hadisu se kaže An ja'li An ja'la ibn Murre kal رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما رآها أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي kaže Ja'la ibn Murre je rekao vidio sam od Božeg poslanika troje to kaže nije niko vidio prije mene ni poslije mene Kaže, lekad haretu fi seferin, hatta iza kunna bi ba'di tariq, mererna bi mreetin džalise, ma'aha sabijun leha, fa kalet, ja Rasulallahi haza sabijun asabahu bela, wa asabena minhu bela, juhazu fil jevmi ma edri kem marra. Kaže, izašao sam sa Božijim poslanikom na jedan put, krenuli smo, i kaže, kad smo prolazili kroz jedno mjesto, kaže, kad pored puta žena sjedi i sa njom dijete, Pa je rekla, Boži poslanice, kaže, ovo dijete ima i pogođen je belajom nekakvim. Ta isti belaj pogađa i nas. Kaže, nekoliko puta dnevno to se dešava. Al, navili njih, فرفعته إليه فجعلته بينه وبين واسطة الرحم ثم قأر فاه فنفس فيه ثلاثا وقال بسم الله أنا عبد الله اخس عدو الله ثم ناولها إياه فقال kaže pa je rekao Boži poslanik toj ženi dodaj mi to dijete podigla sam ga kaže vjerovatno Boži poslanik jahao pa kaže Boži poslanik mu je otvorio usta pa zatim puhnuo tri put u ta usta ili možemo reći ono kao kad se pljuca, ali nije pljucanjem. puhno u usta tri put rekavši Bismillahena Abdullah u ima Allaha Đelešanu ja sam rob Boži učuti ili, ili smiri se ili u tom smislu Boži neprijatelju zatim je vratio djete toj ženi rekavši Elkajna fir rebati fi hadal mekjan fa ahbirina ma fa'al Kaže, poslije kad se budemo vraćali, kaže, sretni se sa nama i kaže nam šta se desilo dalje sa djetetom. Vidjeli smo iz početka hadisa da žena kaže da njega pogađa taj belaj u jednom danu puno puta, ne zna ona koliko puta, i ne samo da dijete pogađa, nego od djeteta i ostali. Pa kaže, Boži poslanik kad je završio s tim vidom liječenja, kaže, mi kad se budemo vraćali, nastoj da nas susretniš i da nam kaže šta će biti poslije toga. Kalfe zehebna varadžana Prepovijeda ovaj prenosilac hadisa kaže otišli smo mi svojim putem i poslije se vratili. فوجدناها في ذلك المكان معها شياه ثلاث فقال ما فعل صبيك فقالت والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة واجتزر هذه الغنم kaže <clears throat> Vratili smo se i našli smo tu ženu na istom mjestu. Međutim, sa tom ženom kaže i tri ovce. Pa pita Boži poslanik tu ženu šta je tad u međuvremenu radilo to dijete, taj sabi. Kaže Boži poslaniče tako mi onoga koji te poslao sa istinom. Ništa više od njega nismo primijetili da ima problema. Do ovoga momenta. Uzmi, kaže, ove ovce. Pa je rekao Boži poslanik, Inzil, Kale, Enzele, Ev inzil huz minha wahidatan wa reddil baqije pa kaže se da je Boži poslanik naredio jednom ovo me je prenosio od hadisa siđi, dakle vjerovatno jahao siđi uzmi <coughs> jedno od tih ovaca a ostalo vrati ženi ovaj hadis se prenosi također između ostalog prenosi ga Taberanija i prenosi ga Ahmed ibn Hanbel koji prenosi ovaj hadis i na drugi način u drugom rivajetu i u ovom drugom rivajetu se kaže da je to rivaje ili lanak prenoslaca tog hadisa vjerodostojak, što znači da je hadis vjerodostojan i prenosi se od Božeg poslanika. U drugom, <coughs> u drugom rivajetu ili na drugi način pripovjeda se isti hadis, pa se kaže, a to pripovjeda sad Ahmed ibn Hanbal sam, ovdje se prenosili drugi, pa kaže, prenosi se čitav lanac opet, أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معها صبي لها به لمم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج عدو الله أنا رسول الله قال فبريت On drugom se kaže rivajetu da je Boži poslani, da je došla žena Božijem poslanik sallahu alaihi wa sallam sa djetetom koje je izgledalo kao ludo pa je rekao Boži poslanik izlazi neprijatelju Boži ja sam Boži poslanik i kaže djete je ozdravilo fa ehdet ilaihi kebšejni wa šeje min sebnin wa akt pa kaže ta žena je donijela i kao hediju dva ovna i nešto masla i sir ili sira قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فركوا بوجي بطاني صلى الله عليه وسلم خذ الأقط والسمنة وأحد الكبشين ورد عليه الآخر فبوجي بطاني rekao dobro uzmite sir uzmite ovaj to maslo i jednog od ovnova drugog vrate kod nje. Hadis prenosi Ahmed ibn Hanbel. A Hejseni koji daje ocjene ljudi koji prenose hadis kaže da su vjerodostojni prenosioci ovoga hadisa. Iz svih ovih hadisa možemo zaključiti, a također iz kuranskog citata koji sam naveo, može se zaključiti da postoji šeitansko džinsko djelovanje na čovjeka. A znamo svi hadis u kome se kaže, a to prenosi Safija, žena Božeg poslanika, a to je vjerodostojan Božeg poslanika, sallahu alaihi wa sallam, to je vjerodostojan hadis koga prenosi oni je najvjerodostojniji prenosioci kao što su Buharija i Muslim, kaže se u tom hadisu, inne šeitana jegri min ibni Adame medvedem, kaže, šeitan kola po ljudskom tijelu, isto kao što kola krv. Dakle, čo su njegovi putevi. Prema tome, šetani, džini mogu djelovati na ljudski rod. E da li je onda, draga braćo, liječenje od šetansko-džinskog dodira uzakonjeno i ušerijačeno? Da li je to dozvoljeno? Vidjeli smo iz ovih primjera <coughs> koje smo navjali ovi hadisa, da i Boži poslanik sallahu alaihi wa sallam liječio, vidjeli smo načine na koje je liječio Boži poslanik sallahu alaihi wa sallam. Također se prenosi da sahaba da su to radili. Sjećate se onoga primjera, navodili smo ga ovdje, da Abdullah ibn Mas'ud također liječio, a to je jedan od ashaba, učeći Kur'an i da je Boži poslanik, posle kada su mu kazali kako on to radio, da je Boži poslanik to dozvolio i rekao da je u redu. Također se prenose i slučajevi najvećih imama i najvećih islamskih učenja kada su oni to radili. Pa se prenosi posebno od Ahmed ibn Hanbala, od ibn Tejmije i tako dalje, da su oni liječili i način na koji su oni liječili. Posebno je interesantan slučaj Ahmed ibn Hanbala. Ahmed ibn Hanbal je jedan od najpoznatijih imama e, osnivača mezheba, jednog od, ham, to je takozvani hambelijski mezheb. Poznat je u istoriji islama kao jedan od kako ga nazivaju, spasilaca islamske misli. Naime, Ebu Bekir spominje se kao kada je bilo najteže u islamu, kada se podijelili muslimani, kada su mus, neki muslimani ili islamska plemena ili arabska plemena odbila da plaćaju zekijat, tada je reagovao Ebu Bekir tražeći da se uzme zekijat, makar se moralo ratovati sa tim plemenima, da se jednostavno ne bi iz islama izgubio jedan temelj islamski. I spominje se Ebu Bekir kao jedan od najpoznatijih ljudi koji je napravio nešto za islam, koji je učinio nešto što niko drugi nije uradio. Znači spasio jednostavno islam Božijom pomoći. E tako se prenosi za Ahmed ibn Hanbala, naime bila jedna poznata mesela u islamu. Naime, počeli su racionalisti, oni koji upotrebljavaju samo razum, počeli su pričati o islamu, o islamskim meselama i između ostalog počeli pričati o Kur'anu. Da li je Kur'an stvoren ili nije stvoren, kakav ima sifet i tako dalje, svojstvo, pa se došlo do toga, pošto su oni racionalisti, da su rekli da je to stvoreno, a samim tim zanijekali su jedno svojstvo Allaha Đelešanu, jer je to govor Allaha Đelešanu. Jedini koji je dosljedan ostao tome da je to kao i sifat Allaha Đelešanu nešto što nije stvoreno, što je vječno, je Ahmed ibn Hanbel. U dugim raspravama sa svima onima koji su imali drugo mišljenje u džamijama, na drugim mjestima, počeli su ga proganjati jer je čak i vlast bila protiv toga jer su racionalisti tada vladala, halifa je bio racionalista, Tako da je prošlo dugo vremena dok je Ahmed ibn Hanbel uspio ubijediti islamski umet u ispravnost tog mišljenja i zato se govori Ahmed ibn Hanbelu da je on i Ebu Bekir dvojica ljudi koji su jednostavno možemo tako se izraziti spasili islam ili spasili vjerodostojnost islama e, i iza njega Ahmed ibn Hanbala se spominje da je liječio Kur'anom da liječio rukijom i tako dalje, pa spominje jedan interesantan slučaj. Kaže se, prenosi jedan prenosilac, kaže, kuntu fi mesid Ebi Abdillah Ahmed ibn Hanbal, فأنفذ إليه المتوكل صاحبا له يعلمه أن له جارية بها صرع ويسأله أن يدعو الله أو أن يدعو الله لها بالعافية فرد له أحمد نعلي نعلي خشب بشراك من خوف للوضوء فدفعه إلى صاحب له ثم قال له تمضي إلى دار أمير المؤمنين وتجلس عند رأس هذه الجارية وتقول له يعني للجن قال لك أحمد أيما أحب إليك تخرج من هذه الجارية أو تقطع بهذا النهر السبعين kaže <clears throat> bio sam u mesidu gdje je bio Ebu Abdillah ili Ahmed ibn Hanbel pa kaže bio mu je poslat od halife jedan čovjek koji mu je primio vijest da je jedna djevojka ili jedna robinja da se desilo da je ona poludila i traži od njega da dođe i da moli Allah Đelešanu da izreći ovu ženu pa je Ahmed ibn Hanbel jednostavno potegao i uzeo dvije nanule kojima se uzma abdest pružio to onome glasniku i rekao idi sa ovim nanulama kući halifje sjedni kod glave te djevojke i samo reci reci njemu ne reci djevojci, nego reci njemu, znači reci džinu koji je u toj djevojci. قال لك أحمد أيما أحب إليك تخرج من هذه الجارية وتصفى بهذا النعل سبعين Kaže i reci, rekao ti je Ahmed, koje voliš? Ili da te mlatimo 70 puta sa ovim nanulama, ili da izađeš iz ove djevojke. فمضى إليه وقال له مثل ما قال الإمام أحمد يتشى ovaj glasnik učinio je kako je rekao Ahmed ibn Hanbal فقال له المارد على لسان الجارية السمع والطاعة لو أمرنا أحمد ألا نقيم بالعراق ما أقمنا به إنه أطاع الله ومن أطاع الله أطاعه أطاعه كل شيء وخرج من الجارية فكاجي postupio je ovaj glasnik onako kako mu je Ahmed ibn Hanbal rekao. I kaže javio se džin na jezik ove djevojke progovorio rekavši čujem i pokoravam se kaže kada bi mi Ahmed naredio da idem iz Iraka, ne bih bio u Iraku. On je Allahu sebele, on je Allahu Đelešanu pokoran i on je pokoran Allahu Đelešanu, njemu se pokorio i njemu se pokorava onda zbog toga sve. I izišao je iz te djevojke. وَهَدَأَتْ وَرُزِقَتْ تَوْلَادًا I kaže djevojka izravila. Poslije toga se udala i porod izrodila. فلما مات الإمام أحمد عودها المارد فأنفذ المتوكل إلى صاحبه أبي بكر المروزي وعرفه الحال فأخذ المروزي النعل ومضى إلى الجارية فكاجي ta žena ozdravila poslije udala se izrodila djecu sve normalno bilo do momenta dok nije umro Ahmed ibn Hanbal i kaže povratio se ponovo taj džin opet kaže halifa šalje istu vijest, ali šalje sa jednom drugom islamskom učenjaku, također poznatom Fakihu, Ebu Bekru El Muruziju, jedan od poznatih fikskih učenjaka koji je napisao jedan određen broj knjiga u fikhu. Pa mu je objasnio kakva je situacija, pa kaže Muruzija je isto uzeo onu nanulu i otišao do te žene sad već فكلمه العفريت على لسانها لا أخرج pa kaže progovorio je tada ponovo taj džin ja sada ne izlazim neću la ahruj min hadi il-žarije wala ati'uk wala aqbala mink Ahmed ibn Hanbal ta Allah fa amarna bi ta'atih fa umirna bi ta'atih Kaže, rekao je taj mari, taj džin, ja ne izlazim iz ove žene, niti ću ti se pokoriti, niti to primam od tebe da mi naređiješ. Ahmed ibn Hanbel je bio čovjek koji se Allaha Zelašanu bojao, pa nam je bilo naređeno, morali smo da ga slušamo. Dakle, stvarno interesantan primjer Ahmed ibn Hanbala, a ima i interesantan primjer Ibn Tejmije također jednog od islam, velikih islamskih učenjaka, recimo ima jednu knjigu, 36 tomova, 36 tomova, nosi naziv Fatawa Ibn Taymiye. Pa se prenosi kako je on liječio, <coughs> također jedan slučaj, ولقد عالج شيخ الإسلام ابن تيمية الصرع وتكرر منه كثيرا كما يحكى كما يحكي تلاميذه تلميذه ابن, ابن القيم فيقول شاهدت شيخنا يرسل إلى المسروع من يخاطب الروح فيه ويقول قال لك الشيخ kaže prenosi se od Ibn Tejmije da je on liječio također ove koji su udareni džinskim djelovanjem i šeitanskim prenosi njegov učenik Ibn Qajim kaže znao bi poslati nekoga i reći poručiti tome džinu rekao ti je i poručio šejh uhruđi fa inne hada la jahillu lek فيفيق المسروق وربما خاطبها بنفسه وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب فيفيق المسروق ولا يحس بألم وقال شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا وكان كثيرا ما يقرأ في أذن المسروق أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون kaže znao bi poručiti Ibn Tejmije ponekom tom džinu ili toj nekakvoj zloj duši izlezi jer ti to nije dozvoljeno pa kaže onaj koji bi bio u tom delirijumu koji bi bio u tom haletu takvom kao da je lud kaže desilo se jednostavno da bude izliječen ponekad bi kaže i sam išao pa razgovarao sa džinima a ponekad bi kaže morao da izgoni to i sa udaranjem do momenta dok čovjek jednostavno ne postane normalan A tim udarao ga je, kaže, a ovaj nije osjećao bol. I kaže, to smo puno puta gledali, priča ovaj njegov učenik. A, ke, a kaže, puno sam također i slušao da je učio u uho onoga koji je obolio i koga liječio, e fa hasibtu men nema halaknakum abetam wa innakum ilajna la turđeun, zar mislite, zar mislite da smo mi vas stvorili onako bez veze i da nam se nećete povratiti? Zar to mislite? i na osnovu ovoga ajeta bježali su džini ili šeitani iz određenog čovjeka. Posebno se prenosi jedan primjer kaže وحدثني مرة أنه قرأها في أذن المسروع فقالت الروح نعم ومد بها صوته قال فأخذت له عصا وضربته بها في أروق أنقه حتى كلت يداي من الضرب Valem je šukul habiruna bjennehu je mutu li zalike darbu. Kaže, jednom prilikom je učio to Ibni Tejmije u uši ovoga oboljelog, dok se kaže nije javilo iz njega da. I kaže, i to sa dug, dugačkim otezanjem, pa je, kaže, ovaj šeh Ibni Tejmije, kaže, uzeo štab i počeo sa udaranjem po vratu te osobe kaže tako da, da su jednostavno ruke zabolile koliko je tu kao čovjeka po vratu. Kaže svi koji smo gledali to, nismo nimali sumnjali da će čovjek koga tuče biti ubijen, da neće izdržati to. Fati esna e bar kalet ene uhibbu. Kaže dok je on počeo ga tako mlati tuč kad progovori, kaže iz čovjeka, ja ga volim. Sa kultu leha huvela uhibbu. Šejh je rekao, valjda bila džinkinja, ali on tebe ne voli, Kalete ne uridu ena je pudze bihi. Pa je onda rekla ta džinkinja, ma ja hoću da s njim idem na hađ. Fa kultu leha huve la uridu en je hudze maak. Pa je rekao ta dže, ali on neće s tobom da ide na hađ. Fa kalete ne edavu kerameten lek. I onda ona da se izvuče, da, da ga skrene s, to, s te staze, kaže, dobro, ja ću izaći, ali zbog tebe. Pa joj šeh kaže, la Walakin ta'atan lillahi wa li rasulihi sallallahu alejhi ve sellem. Pa onda šej kaže, ne, ne, ne, ne, ne izaći zbog mene. Ili što se meni pokoraš, nego zbog pokornosti Allahu Đelešanu i, po, i pokornosti poslaniku alaihi sallam, ne zbog mene. Kalet, fe ene ahrudu mina. Pa je rekla tad ova dinkinje, dobro izlazim. Kal, fe qadel masru, jel tefitu jeminen ve šimalen ve pa kal, ma da ebi ila hadrati šejha. Kaže i probudio se čovjek. Okrenuo se, počeo se okretat oko sebe. Desno i lijevo. I onda rekao, otkud ja ovdje pred šejhom? Kalu lehu vahada dar kullu. Pa ga pitaju, a zar se ne sjeća svega onog udaranja koje je primio? Fa kal, zara, ej ni šejhin ja dribu ni šejh velem uznib. Pa on sad našao se kao u neobranom grozu pa pita, zbog čega me je šejh tuko? Ja ništa nisam uradio. ولم يشعر بأنه وقع به ضرب البتة وبچه نية وسيطة ودى بيو توچن دقلي Kur'ansko hadijski tekstovi govore o tome da postoji to džinsko šeitansko djelovanje. U isto vrijeme Boži poslanik vidjeli smo da je liječio od toga. Također liječili su jashabi. A također i veliki islamski učenjaci liječili su to na islamski šerijatski način. Znam da li imamo vremena da nastavimo ili ćemo ovdje prekinuti pa inša Allah nastavite ovu temu da ne bismo ovaj, previše odužili. Uz molbu Allahu Đalašanuhu da budemo od onih koji će sprovoditi šerijatske odredbe i naredbe, kloniti se Allahu i Đalašanuhu zabrana i time biti u jednom sigurnom stanju sa jednim sigurnim oklopom sa kojim će moći da ima kao nekakvu preventivu od svih tih dinsko-šeitanskih djelovanja. Amin, ja rabbala. Draga braćo, nastavljamo prošlu temu gdje govorimo o šeitansko-džinskom djelovanju na ljude, na insane, i liječenju od toga učenjem Kur'ana i učenjem dova upućenih Allahu Đalešanu. Došli smo do mesele ili pitanja <clears throat> se tiče uzroka šeitansko-džinskog djelovanja na čovjeka. Ti uzroci mogu biti sljedeći. Da se djeluje na čovjeka, na insana, od strane džina i šeitana, iz razloga pohote, iz razloga želitbe ili ljubavi. Dešava se, kako sam već napomenuo, čak i brak između ili bračni odnosi između ljudi i džina, pa čak, kako smo naveli primjer i s time se slažu da je to tako islamski učenjaci, čak kaže da se i djeca izrode, mada to ulema pokuđuje. Većina tog džinsko-šeitanskog djelovanja koje se dešava na insanima jeste iz razloga mržnje ili iz razloga kazne. Kao ako se desi kojim slučajem, a dešava se nenamjerno, da neko od insana učini iz ezijet džinu, pošto su oni nevidljiva bića. Sjećate se da smo jednom navali hadis u kome se kaže da neko od vas ne e, pomokri se u rupu negdje, što znači da su oni u takvim sličnim, ovaj, da ih nazovemo stanovima za njih, jer je to vide zijeta za te džine ako su tu slučajno, pa ima hadis u tom smislu, pa kaže ako se desi da čovjek na takav način e, zijeti tog džina ili prosipanjem recimo vrele vode dešava se i to čovjek u svojoj kući postupa, ne zna on šta se sve oko njega nalazi, a ima prava u svojoj kući da radi šta hoće da prosipa vodu i slično, pa kaže de, ako se desi nenamjerno na takav način da je zijeti džine, to je jedan od uzroka da se oni, pošto su kaže veliki zulumčari i džahili, zbog toga svete. I to je također jedan razlog ili sebep djelovanja džina na ljude. A također još jedan sebep jeste i taj da oni to rade iz dosade, iz lobe jednostavno besposlenjaci nekakvi i čine to iz dosade i zlove. Što se tiče ovih prvih uzroka djelovanja džinskih na, i šetanskih na ljude, koje sam navio da budu iz pohote, želitbe ili ljubavi, u liječenju to se mora objasniti, pojasniti e, samom džinu da je to haram, da je to zinalu, kako se čini, čak i kada su oni koji to rade, složni da to urade. A pogotovo onda, ako se to radi način e, uz nepristanak, recimo insana da to radi sa džinom, njima se objasni i pojasni da je zulum i da je to zinaluk i da je to haram i da je to zabranjeno po islamskim propisima, ne samo za ljudsku, insansku vrstu, nego također i za džinsku. Što se tiče ovih drugih uzroka, ako se desi nekakav vezijet od strane čovjeka, džinu, a on to uradi nenamjerno, onda se također pojasni prilikom liječenja tom džinu, da je to bilo nenamjerno, da onaj koji učini tako nešto je zije takav ne zaslužuje kaznu jer je on činio nenamjerno pogotovo ako se to desilo u njegovoj kući gdje se on može ponašati kako hoće Dakle, reče se džinima također da ljudi imaju pravo na to vlasništvo svoje, a da oni nemaju paja, tako da se izrazim, u tom vlasništvu, pa prema tome, dakle, ne bi trebali da se na takav način svete, ako im se desi nekakav zijet na ovakav način. Ako to rade iz dosade i zlobe, kao besposlenjaci, također obavijeste se o Allahovom Đelešanuhu azabu ili njegovoj odredbi i naredbi da se čini dobro i hajra da se zabranjuje zlo pa se djeluje na njih na takav način ubjeđujući da je zlo i zulum nešto što je Allah Đelešanu zabranio i ne smije da se dešava kaže su Kur'an Azimušan o opomeni وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Mi nismo bili od onih koji će činiti kaznu, koji će kažnjavati, dok nismo poslali glasnika, dok nismo poslali poslanika koji će objasniti to. A u drugom ajetu kaže Ja mašar al džin wal ins Elem jetikum rusulum minkum Jekusune alejkum Ajati Vajunzirunekum nikae jevmikum haza Obraća se Kur'an Ili Allah je vešan u Kur'anu Džinima i ljudima Kaže zar vam nisu došli poslanici Koji su vam pripovjedali ajete moje I opominjali vas O mom susretu Ili o susretu jednog dana sa mnom Dakle, takvi, ako ima ih koji iz dosade izlobe kao besposlenjaci, čini zlo, čini ezijet i pravi bolesti ljudima na takav način. Dakle, pojasni im se da je to haram, da to ne smiju da rade i da to ne trebaju da rade, jer kako vidimo kroz ove ajete da Allah Đelešanu ne kažnjava nikoga prije nego što mu pošalje one koji će ga opomenuti na takvu kaznu. Svize svega ovoga je, Dakle, da djelovanje na ljude od strane džina i šetana može biti međusobna ljubav, može biti nepravda ili zulum ili jezijet, bilo da se radi o čovjeku njima ili obratno i to je jedan siže tih uzroka zbog koji se dešava šeitansko-džinsko djelovanje na čovjeka. Što se tiče također ove zadnje kategorije ezijeta ili zuluma koje čine džini ljudima, oni to ne mogu uraditi osim u određenim situacijama. Kao ono što smo puno puta čuli ovdje za vrijeme liječenja, kad su bili oni na šejhovi, mogu to uraditi ili ući u čovjeka ili djelovati na njega kada je on u velikom strahu, kada je u velikoj srđbi, kada je u velikoj apatiji, ili gafletu ili kad je u velikom nekakvom zadovoljstvu. Simptomi džinsko-šeitanskog djelovanja na insana su sljedeći. Naime, to je vid bolesti. To šeitansko džinskog dodira kao i druge bolesti. Ima svoje simptome koji mogu potpuno ličiti na nekakvu prirodnu medicinsku bolest. Kao nekakvu fizičku bolest ali su prouzrokovane te bolesti tim šeitasko-džinskim dodirom. Pa da spomenemo neke od simptoma koji se javljaju, bilo da se radi u snu ili na javi, da bi se moglo prepoznati i razlikovati te bolesti, nazovimo ih bolesti šeitanskog džinskog sebe pa i uzroka od onih koje su medicinskog karaktera. Pa kaže se od tih simptoma u snu, ili prilikom spavanja, kaže, jeste, recimo, na prvom mjestu nesanica. Kaže, čovjek teško može da zaspi. Dugo se prevrće, dugo se prevrće, dugo se pati i muči, ne može da zaspi. Onda noću ima tjeskobu, često obuđenja, koji zaspi ima često obuđenje. Proganjaju ga noćne more, u snu vidi nešto što ga progoni. Hoće da traži pomoć, ali ne može, nešto ga sprečava od toga. Zatim sanjava teške zastrašujuće snove. Vidi životinje u snu, kao što su mačke, pse, deve, zmije, lavove, lisice, miševe i slične stvari. Kaže, također u noći, kaže, grize ili škripi zubima. Ponekad se dešava od tih simptoma da se smije u snu na glas, plače ili vrišti. Ili kaže ponekad čak da uzdiše iz dna srca, što bi, što bi se reklo, ili ja uče. Također, <clears throat> kaže, jedan od simptoma i to da se digne i hoda u snu. Ne osjeća to i ne sjeća se toga šta je radio u snu. Da osjeća također u snu kao da pada sa neke ogromne visine, ide i pada. Zatim, od simptoma i to kaže da vidi sebe u groblju ili na nekom pustom mjestu da vidi ponekad ljude sa nesrazmjernim svojstvima ili su previsoki ili su premali ili su nekakvi crni ljudi da vidi u snu nekakve prepasti i tako dalje a simptomi koji se mogu primijetiti na javi kaže jeste i to jedna od stvari i ta da je glavobolja nekakva stalna teška glavobolja kojoj nisu uzroci medicinske prirode zatim također od tih simptoma koji se javljaju na javlje i to kaže da se okreće taj čovjek od spominjanja i zikira Allaha Želešanu nešto ga navodi na neki krivi put nešto ga odvraća od toga ne može jednostavno da sjeća Allaha Želešanu da ibadeti nešto ga sprečava u tome. Zatim isto kaže, pojavljuje mu se takva situacija da je u nekakvoj stalnoj odsutnosti duha. Onda, kao da je lijen, litav, trom, i ima nervne krize, kočenje, bolove u nekim dijelovima tijela, koje medicina ne može da liječi, pa često izvrši sve pretrage moguće savr, sa savremenim tim medicinskim aparatima i ne pronađe se ništa. To su sve nekakvi simptomi da je na takvu osobu stvari izvršilo djelovanje ili izvršili djelovanje džini ili šeitani i to je vid nekakve bolesti. Vrste te bolesti mogu da se također podijeli E, na nekakve tri vrste, pa recimo ima čovjek djelovanje tih šeitansko-dinskih sila na nervno kočenje recimo čitavog tijela. Ili može da se desi da se čovjek oduzme samo jedan dio tijela, kao što je mišić, kao što je noga, kao što je ruka i slično, jezik. Može također, ako se džin, šeitan koji ušao u čovjeka, nalazi dugo u tom čovjeku, Dakle, može da bude i stalno djelovanje na čitavom tijelu. A može da se desi i samo ono što se kaže zapahne ga. Nekakva mora, nekakva košmar, nekakva sablast, iza toga nema ništa. Dakle, može da bude trajno, može da bude u jednom određenom dijelu tijela, a može također da bude samo da ga zapahne, da ga u jednom trenutku jednostavno ušamuti to. Tijelu. Kakva bi trebala da budu svojstva onoga ljekara koji se bavi tim liječenjem? Islamski učenjaci to navode i kažu. Između ostalih stvari kaže trebao bi da ima pravilan akaid ili pravilno ideološko usmjerenje. Da ima čistu, nepatvorenu, istinsku vjeru Allaha Želešanu, da ima pravi iman. I da to poslije slijedi praksa u riječima i dijelima. Da je uvjeren u to da Allahov zalašanuhu govor koji se spomnije u Koranu Azimušan djeluje na džine i šetene. Lijepo bi bilo također da je dotična osoba oženjena, da je na takav način upotpunila svoj iman. Da bude od onih koji ostavljaju griješenje, pomoću kojeg šeitan može da djeluje na njega. Jer koliko je god čovjek više u griješenju, lakše je djelovanje. Koliko je god dalje od griješenja, teži, teža je situacija u kojoj može da djeluje šeitan na njega. Dakle, sa negriješenjem čovjek može da savladava šetensko činsko djelovanje na sebe. Dakle, da obavlja ibadet pomoću koga slabi mogućnost šetanskog djelovanja da stalno zikiri Allaha Đalašanuhu, a taj zikir i spominjanje Allaha Đalašanuhu, a o tome ćemo posebno posvetiti hutbu dvije, to je najjači oklop i najjača tvrđava protiv ovih nečestivih sila i protiv šeitansko-đinskog djelovanja na čovjeka. Dakle, prigodni zikrovi sabahom i večerom u raznim prigodama i prilikama, prilikom ulaska u mešid, prilikom izlaska iz mešida, prilikom ulaska u WC, izlaska iz, iz WC, prilikom izlaska iz stana, ulaska u stan sa bismilom i tako dalje, prilikom ulaska u auto, izlaska iz auta i slični stvari, dakle sjećati sa Allah, Želešanu. To su ti vidovi zikira, stalnog zikira sa čime dotični, nazovimo ga tako, ljekar, ima mogućnosti i šanse da se bori i djeluje protiv šetansko-džinskog djelovanja. Dakle, ima mogućnost da liječi kao takav. Dalje, da isti ta ima čist nijet prilikom liječenja. Šta znači to čist nijet? Ne može biti čist nijet ako takav dođe i liječi iz nekih ovosvjetskih koristi. Pa da mu donese stotinu maraka, pa da mu donese ovo ili ono, pa iz tih razloga da ga liječi. Ne, mora biti čist nijet u ime Allaha Đelešanu da to radi ne druge razloge da ima. Dakle, da bude taj dotič, ta dotična osoba što je moguće bliže Allahu Đelešanu. I koliko god je bliže ta osoba Allahu Đelešanu, tolika je, toliko je dalje od šetana i šetanskog djelovanja. I toliko je jači protiv njega. Dakle, ako je čovjek u stanju da savladava svog šetana u sebi, svoje pohote, svoje nedostatke, tim je jači i daleko jači i protiv drugih šeitana. Dakle, ako ne može čovjek sebe i svog šeitana da savladava, da zauzdava, da se bori protiv harama, svakako da neće moći ni protiv drugih. Toliko će i teže moći da djeluje na druge šeitane. Kako ide to liječenje? Mi smo imali ovdje i praktično smo to gledali. Vjerovatno, mi smo samo vidjeli sliku nečega nismo razumijevali. Pa da to pokušamo pojasniti malo. Prva etapa tog liječenja, pravog, pravilnog liječenja, sastojala bi se u sljedećem. Taj prvi stadij ili prva etapa trebalo bi da bude nešto kao uvod u liječenje. Dakle, da se pripremi prava atmosfera liječenja u kući bolesnika. Da se poskidaju, recimo, ako imaju slike po kući povješane da se poskidaju, bace, sklone, da se izbace psi iz kuće. Kako bi meleci mogli da dođu u, tu, u taj stan, u tu kuću? Jer meleci neće u kuću, neće u stan gdje se nalaze slike živih ljudi, živih bića. Neće u stan i kuću gdje se nalaze psi. Dakle, trebalo bi prije liječenja pokušavati te određene stvari da se da bi se pomoglo određenom čovjeku koji će se liječiti. Dalje, dakle, ta pred etapa liječenja bila bi također da se baci, odstrani ili zapali bilo kakav zapis ili talisman ako postoji pri određenoj osobi. Ne bi trebalo upotrebljavati muziku u tom stanu, jer je to kako se u hadisu kaže mi zmaru šeitan, to je nekakav glas šeitanski koji njega, koji je od njega u stvari. Da se u toj kući pridržava šerijatskih propisa, da muško recimo ne nosi zlato, da klanja, da posti, da se pridržava tihu. Allahu ih delšanu naredbi. U isto vrijeme <clears throat> da se u porodici tog bolesnika pojasni islamska pravilna ideologija i da je Allah Želešanu jedini koji zaslužuje ibadet. Ženske također da budu od onih koje će se držati islamskog šerijatskog oblačenja i tako dalje i tako dalje. Da se pojasni također putevi i razlike liječenja sihirbasa i onih koji zaista pravilno liječe sa Kur'anom. Dakle, sa Kur'anom koji je lijek i rahmet kao što nas obavještava Allah Đelešan u Kur'an Jazimušan da je Kur'an lijek i rahmet dakle lijek i milost muslimanima dalje kad se hoće da se pristupi liječenju samom liječenju to je dakle sve nekako pred liječenje ili etapa pred liječenja treba da se ispita osoba da li se pri njemu nalaze simptomi te bolesti pitanjima kao na primjer pitati ga da li vidiš usnu životinje koliko ih vidiš da li se pojavljuju iste životinje u tom snu i tako dalje da li vidiš životinje koje te progone u snu da li su ti snovi teški da li ponekad osjećaš usnu kao da padaš sa neke velike visine i slične stvari to je dakle pred nekako liječenjem. Ako se desi da kod određene osobe progovori džin, prema tome tu i ne treba više ispit nego se prilazi odmah liječenju. Onaj koji liječi, a to je dakle sve pred liječenje, nekako lijepo bi bilo da bude pod abdestom, a također i onaj koji prisustuje tom liječenju. Ako se liječi žensko, onda bi trebalo da se obuče onako kako to islam zahtjeva i da se odjeća dobro pričvrsti da se ne bi tokom liječenja desilo da se žena otkriva. Žena bi također ako dolazi na liječenje trebala da bude u prisustvu mahrema i ne bi trebalo da ljudi gledaju šta se dešava. I konačno trebalo bi dakle i prije tog liječenja uputiti dovu Allahu Želešanu za pomoć prilikom liječenja prilikom izvanjenja tih šeitelsko-džinskih sila iz insana. Jer treba znati da je to zaista isključivo u kompetenciji Allaha Đelešanu, ni u čejoj drugoj. Zato je ono kad je opet da se vratim na slučaj Ibn Tejmije. Kada je izgoneći, kaže njemu onaj šetan ili džin, dobro ja ću izaći kerametom tvojim ili tebi u pokornost, kaže ne, ne, ti izlaziš, ideš u pokornost Allahu Đelešanu i pokornosti Božijem poslaniku sallahu alaihi wasallam. To je taj prvi stepen, početak liječenja, to je nekako predliječenje. Samo liječenje ovdje smo gledali, draga braća, puno puta. Drugi stepen je dakle koji ste, koji ste imali ovdje svi e, da gledate praktično i vjerujem da su mnogi gledali, ja ću samo navesti ovaj ukratko koji se ajeti ili sureta uče prilikom tog liječenja. Pa se počinje recimo sa surom El Fatiha, pa onda sura El Bakare od drugog do petog ajeta, pa se ona preskuči pa se uče od 163. do 164. ajeta također u Bekaret, pa onda od 255. do 257. Pa onda od 285. do 286. pa se pređe na suru Ali Imran, 18. i 19. ajet, pa onda surat Al-Arab, 54. 56. ajet, pa surat Al-Mu'minun, ajet 115. do 118. pa surat Al-Safat od 1. do 10. ajeta, pa surat Al-Ahqaf od 29. do 32. ajeta, pa surat Al-Rahman 33. do 36. ajet, pa surat Al-Hashr 25. 21. do 24. ajeta, pa onda suretul džin, 1. do 9. ajet, pa onda suret kul huvalla, sure kul euzbrabil teleki, sure kul euzbrabil nas, da to ne ponavljam i da e, te ajete ne citiram jer bi to uzelo sigurno čitavu hutbu. Oni koji žele, dakle, mogu pogledati značenje tih ajeta u prevodu Kur'ana da vide na šta se odnose. Sa ovim ajetima džin koji je djelovao na čovjeka se ili otjera ili natjera na dolazak da se pojavi da bude prisutan šta znači otjerati znači da on pobjegne prije nego što progovori ili prije nego što se javi a šta znači dolazak i javljanje znači da se natjera taj dotični džin da prisustuje i da razgovara na jeziku određene osobe koja je bolesna nijet odluka u svemu ovome moraju biti čisti draga braćo Dakle, za onoga koji liječi njegov, nije bi morao da bude u skladu sa riječima, poslanika alaihi selam također, on je svemu ne da prikaže nešto, da pokaže nešto, ne. Trebao bi, dakle, da bude iskuto ima laža na šanu, a Boži poslanik kaže, nemojte željeti susret sa neprijateljem. La ta temennev liqa el aduv. Prema tome ne traži se tu prilikom tog liječenja da on tebi dođe, da pristuje s tobom, da razgovara s tobom. Ne, cilj je da on pobigne, da on ode i da se izvjeti određena osoba. Pa prema tome ne želi se tu njegov dolazak, ali ako ne pobjegne prilikom učenja tih ajeta, onda se traži njegov dolazak i počinje razgovor sa njim. Ako, čin do, ako džin dođe, šetan dođe, kako to prepoznati kod određene osobe? Može se poznati po sljedećim simptomima. Prvo ima zatvorene oči i kad pokušaš da mu otvoriš oči, ne možeš mu otvoriti oči. Ili krajevi očiju treperi. Ili stavlja ruku na oči i ne želi gledati. Također drhti čitavim tijelom, kod nekih osoba to se tako dešava, dok kod drugih ima lagano podrhtavanje udova, bilo da se radi o rukama ili o nogama. Osjeća jednu teš, teškoću u tijelu, ponekad urla i kriči a ponekad izgovara svoje ime kako ide i teče taj dijalog i kako treba voditi dijalog sa tim džinom treba ga pitati prije svega za ime za vjeru za razlog ulaska i djelovanja na određenu osobu treba ga pitati također da li je sa njim još neko tu da li radi sa sihirbasom koji ga je podčinio sebi i nastoji zlo učiniti toj određenoj osobi. Pitati ga također u kojem dijelu tijela stanuje i tako dalje. Kako se ponaša sad sa džinom koji je mu kuma? Jer sjećate se kad smo govorili o specifikama tim, tih šeitansko-džinskih sila, rekli smo između ostalih stvari da mogu biti muslimani, da mogu biti kršćani i raznih drugih ideologija, nevjernici i tako dalje. Kako se postupa sa muslimanom? Ako je musliman i prihvati da je musliman, postupa se onda sa njim metodom privole ili zastrašivanja. Dakle, postupaš sa njim na osnovu razloga ulaska u određenu osobu. Ako je razlog ulaska u osobu nepravda, zulum, insana koji je učinio tom džinu, a nije znao, onda mu se pojasni da su oni nevidljivi, da čovjek nije imao namjeru učiniti nikako zlo njemu, nego da se to desilo iz neznanja. I zato ne zaslužuje kaznu tu koju mu je taj džin pripremio na takav način da uđe u njega. Ako je uzrok ulaska ljubav prema insanu ili insanki, onda mu se objasni ili se njoj objasni da je to haram i da će biti kažnjen na sudnjem danu od Allaha Đelešanu i prepasti takvu džinsku osobu Allahu im Đelešanuhu azabom i kaznom i tražiti izlazak. Ako je uzrok njegov zulum, dakle toga koji je ušao i nepravda prema insanu, onda mu se pojasni kakav je kraj za zulumčare. Draga braćo, mi znamo na ome Dunjaluku, nije bilo zulumčara, a da nije doživio na Dunjaluku nekako poniženje na koncu, na kraju. Jeste, on je činio zulum i pet i deset godina i 50 godina, ali na koncu je doživljavao najteže muke znam i zna se i spominje se u sredstvima javnog informisanja da sve ove svjetske zulumčare znali su se raspadati mjesecima pa čak i godinama u najboljim klinikama bilo da se radi u njihovim zemljama ili zemljama naprednim u tom medicinskom smislu, ali bilo da su kažnjavani još na Dunjaluku, a šta ih tek očekuje na Ahiretu. Dakle, treba ih opominjati na to da zulum i zulumčari doživit će i na Dunjaluku i poniženje, a na sunnjem danu Allah Đelešanu će ih kazniti. Ako pristani nakon toga na izlazak, alhamdulillah, a prije tražiti u ime Boga, u ime Allaha Đelešanu, da primi i da prihvati, da obeća sljedeće. Da da jedno sljedeće e, obećanje. Da kaže da se Allahom Đelešanuhu zavjetuje, da će izaći iz tog tijela, da se neće ponovo vratiti, da neće se vratiti u to tijelo ni nekom drugom muslimanu. A da onda kaže, ako prekršim ugovor, onda neka na mene padne Allahova proklet, Allahovo prokleso i prokleso meleka i svih ljudi. I onda kaže, a Allah, ako sam istinu rekao, će mi olakšati ili olakšaj mi, o Allahu, moj izlazak,